plur tascumado, ne nur virina afero. Por virinoi de nature, estas pli facile plenumi multain aferoin samtempe. Tiun cutiman stereotipajon contestas nun actuala studajo. Plur tascumado estas sam mesure pena por ambau sexoi controli la enirinta in retpostaggio in matene, ce la maten mangio, arrangi ancora usur voi al laboro, quelcain rencontigioin, ce ciui iam attendos quintascoi, ciui estos plei bone plenumendai samtempe. Plur tascumado estas hodiau tutte mem comprenebla, quancam ciel conate, gine estas tre efica costas tempon cae concentrigion, se la attento devas salti ciam inter du au plida tascoi tien cae reen. Ciut io concernas ciu in homo in sam mesure, tio tamen estas mal clara. Obstine ciu case dauras la opinio, che virinoi havas ion similan kiel naturan talenton, por plur tascumado, char ili tiu rilate de ciam spertas pli grandan defion. Ili devis mastrumi la heimon, la infanoin, cae la familion samtempe. Tiuin imagoin confirmas ancau encetoi. Scienzae pruvoi por la differenzoi inter la sexoi, ali flanque estas rarae, cae celcae studajoi montras ec etan avantagion por viroi. Aliai prilumigoi de nove vidas avantagion nur ce iunae virinoi. Por sia actuala studajo, nun esploristinoi de la tecnica altlerneio en Aachen, Germanio, plenumis experimentoin en Aachen cae en Frankfurto. Estis po quartec octest personoi en ambau locoi, cae la duono el ili estis virinoi. En quelcae experimentoi temis vere pritio, plenumi du tascoin paralele. En aliai experimentoi, la plenumado de la tascoi devis ocasi unu post la alia, sed la testantoi devis je certa momento salti de unu tasco al alia inter alie temis pritio, ec coni, ciu certa litero estas consonanto au vocalo, au ciu cifero rilatas al para au sen para nombro. Samtempe oni devis exemple rotaciigi en la capo tridimensian figuron. Cetio oni registris la reagan tempon cae la correctetson de la respondoi. Montrigis che viroi, sam kiel virinoi, compare al control gruppoi, ciui devis plenumi nur unu taskon, farigis pli mal rapidai, cae faris ancau pli da eraroi. Do ambau sexoi estis ce plur tascumado same bonai au mal bonai. Laula esploristinoi, la contraudirai resultoi en la literaturo povus esti aperintai pro tio, che la experimentoi au tascoi tre forte varias inter la studagioi, set de tio tamen dependas ciu parto de la cogna apparato devis ce tio esti activa. Por la mensai productagioi, ciui estis testatai dum la actuala studagio, exemple pri la actualigo de la labor memoro, laula esploristinoi ciu case ne estas constateblai diferenzoi inter viroi cae virinoi.